suke yi wanda ya fi aka firin jayarwa an ce makkiya wato wadda aka yi kafin hijira madaniya kuma bayan hijira ko da a maka aka sokar da ita mala ce wa hiya makkiyatun wa ayatuha mi'atun wa tis'un aw asharun wannan sura ayoyinta ɗari da tara in ɗari da tara ko ko ɗari da goma wa mawdu'uha ra'isi to me take koyarwa shine ajadal hawla masail al-aqida jayayya da ke tsakanin matsaloli na cikin ah, tauhidi wa aqida wa tauhid da tauhidi wa ta Allah shi kadai ila ayatil lahi kauniya zuwa ga ayoyi na Allah warke na halittu nan ce kauniya na cikin halittun Allah wa ila sunanin lahi fil ard haka nan kuma sunnonin Allah a cikin ƙasa wal izatu bil qurun al madiya haka nan da samun wa'azi daga wayannan ah, qurun ko al'ummomi da suka wuce wanda suke na baya wa masairuha da kuma makomansu domin shi qur'ani dukan shi duk in an zo da kissa ana so mutane su ɗauki wato ne abu kula a cikin shi ne inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha dukkan abin da aka faɗa cikin qur'ani to akwai wani abu na lura a ciki a ɗauki darasi to bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah ne kadai ya san abin da yake nufi da wayannan harfofi guda uku tilka hadhihi al-ayat to bai wancan ayoyin nan ayatul kitab eh, wato ayoyin littafi ne al-Qur'an na al-Qur'ani wa idafati bi ma'ana min wato ayatun min al-kitab ba ayatut tamdan in an idafa akwai idafat tamlik kitabu Musa littafin Musa Musa mallake shi wannan ayatu minal kitab ba wai littafin ne mallake ayoyi ba ba tamliki bane ma'anar shi minal kitabi alhakim wa muhkam wanda aka inganta shi aka kyautata shi allazi la yughayyiru ad-duhur wanda yake munuka ba sa gare ba sa canje wannan littafi yana nan abadi har abada ba zai canje ba yana nan yanda yake akana lin-nas akana lin عجبا أوحينا sura ta fara a linnas shin ya kasance ga mutane a ahli makka mutane nan wato mutanen makka domin makkiya ce lokacin da aka saukar da ita ana magana da mutanen makka amma wannan ta shafi duk mai halin mutumin makka wato mai shirki mai bauta wani ba Allah ba duk ta same shi shin mutanen makka nan in inkari wannan istifham a kana linnasi ajaban wannan tambaya fa tambaya ce ta inkari bai kamata mutane su samu abun mamaki ba wal jar wal majrur al hal min qawlihi linnasi lam lam harf harf jar nas majrur to wannan jar wa hali ne min qawlihi ta'ala ajaban bin nasbi an mai da shi mansub wato ajaban khabar kana domin kana tana tarfa ismuha wa tansabu khabaraha kana wa bin raf'i wani kuma karatu a kana lin nas ya ajabun me ko ce ajaban sai zama bin raf'i yani ismuha ya zama ismu kana wal khabaru wal khabar wa huwa ismuha ala al awwal shin mutane sun kasance ya kasance ga mutane ajaban abun mamaki an awhayna aiki hauna ila rajulin minhum muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance ga mutane abin mamaki cewa mun yi ma wani mutum daga cikinsu wahayi abin mamaki ne mutum Allah mai wahayi shi kuma ya isar da wahayin Allah ne abin mamaki a ciki har mutanen makka za su fara shakkan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wahayi game shi ba ba da kuma Allah ya ke ba an mufassira me abun su cewa an anzir hawshin nasu abun mamaki ne Allah ya aiko wani mutum cikin mutane domin ya yi ma mutane gargadi annas alkafirin bil azab ya musu gargadi ko ya hawa ya tsoratar da su azaba wa yubashshirul ladina amanu kuma yi ma bushara ga wanda suka yi imani ai bi anna lahum qadama sidqan inda rabbihim cewa suna da kafa ta gaskiya a wurin ubangijinsu wato kafa ta gaskiya nan ajran hasana suna da lada wato mai kyau bima qaddahu min a'mal abinda za su kaddamar na ayyuka na kwarai ai qadaman sabitan suna da kafa kafaffa li'annahu haqqun domin abin da yazo da shi gaskiya ne tatma'innu bihil qulub zukata suna samun natsuwa da shi shin mutane suna mamakin haka qala al-kafiruna in hadha sai kafirai su ce in an nabi sallallahu alaihi wasallam in haza la sahirun mubin wannan ba kawai bane wani wani abun nan ne mai eh, sihiri ne mubin bayyanan ne gashi nan kuna gani a sihiri ne bayyin wato bayyanan ne wa fi qira'atin la sihrun wata qira'a kamar muka yi ta warshe yanzu wato sihiri ne wal mushar al qur'an in an ce sihiri wato ana nufi qur'ani ne in an ce sahir ana nufi annabi muhammad alaihi salatu wassalam ai qalu an annabi sallallahu alaihi wasallam innahu sahir wa an al qur'an innahu sihr mubin wato bayyanan ne fa'alu zalika mukabaratan wa inadan wa hasadan me yasa suka yi wannan mukabara don girman kai inadan kangarewa ba su son bin gaskiya wa hasadan kuma dan hasada sun gane gaskiya ne amma hasada faqad asbata hadhihi asbata bi hadhihi al-aya lallai Allah ya tabbatar da wannan aya al-wahyi cewa akwai wahyi tunda shin mutane mamaki Allah ya ma wani wahayi ashe Allah na wahayi falmuhi huwa Allah wa yake yin wahayin nan Allah shi ke yi wal muha ilaihi wanda kuma ake wa wahayin nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam li fa'idatin nas domin mutane su samu fa'ida to me abun mamaki Allah ya mutum wahayi minhum daga cikin su shi ya nuna wannan insaniyatar rasul annabi sallallahu alaihi wasallam bashar mutum ne yana da uwaye kuma yana da 'ya'ya sama da ƙasa yana da kuma 'yan uwa dangi mutum don kasancewan shi mutum ƙuraish sun san shi sun san uwaye shi sun san gidansu sun san halaye shi don kasancewan shi mutum shi ne suke musu in Allah zai magana me yasa ba zai kama na mala'iki ba sai kama na mutum ɗan uwanmu yana so ya ɗaukaka akan mu ba za mu yarda da shi ƙarya yake yana so wani abu ne domin kasancewan shi mutum shi yasa kullum kana son ka san abu sai ka duba almu'asirun wanda suke rayuwa da wannan abun yaya suke ɗauke shi wannan hujja ahmadi da ke kawo shi ce ko masihiyin kuna ba ni mamaki to ku duba wanda suka yi rayuwa da isa ya suka ɗauki isan shi kan shi suna mu'amala da shi mutum yana tsoro yana ɓoyewa har yana magana fixing parable sai dai habaici Allah ne zai ji tsoro to manzo Allah ma mutum ne duk wanda ya shakkan ba mutum bane ko ya ta ba mutum ba wannan kafirci ne haggara kafiran ƙwarashi da shi domin su matsalar su ɗaya ce mutum ne dan uwan sun yarda amma matsalar shine shin ya za a mishi wahayi dan abubuwa da ya mukabaratan wa inadan wa hasada shi hana su ki kamar yau wani musulmi ya ce shi musulmi ne ce a annabi kaza ne wani haske ne wani kaza wasu abubuwa wani karya suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana neman allura a ƙasa tana neman allura cikin duhu allura ta faɗi ba ta gani ba amma da manzo Allah ya shigo ɗakin ƙarya ne fakar da wani kuma kabbara da ya shigo ɗakin kawai sai ɗakin ya haskaka sai ta ga alluran ta ɗauka wanda ke ƙarya ne ya mance hadisi sahihi ingantacce cewa aisha wata ta tashi cikin bacci sai tana lalube tana don yininta ne yininta tana lalube waye take lalube ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman shi ina yake tana tsammani ya fita ya je kuma wani ɗakin tana cikin lalibai sai ta taba sai ta ji ta taba kafa a ce yana tsaye yana tahajjud yana sallah sai ya ce shidan shidanin ki ya zo miki dai sallan ya ce shi ki ya zo miki domin ta yi zaton ya tafi wani wuri sai ta ce a ah, kowane mutum na da shidan ya ce eh, kowane mutum na da nashi shaidan ya ce har da ka eh, ni ma ina da shi sai dai Allah ya ya musuluntar da nawa bai umarni na sai da alheri to ina maganan haske mutum kaman mutum duk wani hadisi da ya zo ya cire ma annabi siffan mutum ka ajiye shi a gefe ya saba ma qur'ani ya saba ma sunna sahihiya ingantacciya kuma to ya za a ka bi kullun tatsuniya mutane al'umma an dora su kan tatsuniyoyi tatsuniyoyi shine addinin mu saboda haka wanda ya dauki annabi daga sifar bashariya haggara kuffaru quraish suna da wata daraja na imanin da bai da shi me yasa don sun san mutum ne kuma Allah ya ga mana mutum ne inna ma'ana basharun mithlukum to shi wai me yasa suke so su ce lalle wannan qur'ani sihiri ne Allah ya muna kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulun illa qalu sahirun aw majnun haka dai mutane ba wani annabi da zai zo sai mutane sun ce mai sihiri ne au majnun ko mahaukaci Allah ya atawaso bihi bal hum qaumun taghun wai shin wasiya mutane suke wa juna wannan jil din ka yazo ya ce in kun zo annabi yazo ku ce mishi sahirun aw majnun wasiya suke gashi ba san juna ba bal hum qaumun taghun ha mutane ne wanda suka suka yi tsagawa ashe da an yi tsagawa kullum gaskiya ta zo maka sai kana kokarin bata wannan gaskiya shi yasa suke so su ce a to ai abin nan da yake da qur'ani nan duk sihiri ne in suna so su lalata duk abun nan da aka zo na Qur'ani suna so su wofintar da manzo Allah alaihi salatu wassalam sai su ce sahirun dan sihiri ne dan me domin dukansu sun san sihiri dibara ce da ƙarya au majnun ko mahaukaci mahaukacin ya magana ba daukan magana shi quraish in an ce mutum sahir sun san makaryaci dan dibara dan wayo majnun mahaukaci da mahaukaci ba maganar shi shi yasa da wani annabi ya zo duka kafirai da su ce sahirun au majnun to gashi yau wayannan kuffar quraish sun fi musulman wani wannan zamani wayansu ba duka ba mai imani ba su fi shi ba sun fi musulman wannan zamani yanzu a anguwa an ce balan wani dan tsibbu ne fa yana sihiri sai kaga duk anguwan na tsoron shi a'a tsoron shi na me abin da ake aibanta annabawa da shi shine kuke tsoro makaryaci mayodari. domin an murguda ayoyi tuntuni an murguda hadisai tuntuni an tsoratar da mutane masu sihiri sun yarda da su wannan kafirci ne an tsorar da mutane masu sihiri ko yana iya yi ya walwale ko ya kulla ya halitta ya bayar ya hana to me me me aikin ubangiji me aikin ubangiji kuma kun ba sihiri mutum na neman matsayi a siyasa a ce sihiri mutane su soka sihiri mace miji kai kishiya sihiri ana neman ciki sihiri boka to ina rabul alamin kafuran makka sun ci musulmai masu irin imanin nan imani domin su ba su yarda da sihiri ba duk wanda ya zama in suna so su lalata su bata shi duka kafirai sai su ce sahirun aw majnun shine suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi sihiri ba na wani a ido yake a ido ai maka walwala ai maka ido shine nan sihiri afata atuna sihra wa antum tubsirun su wayannan kafiran suke cewa ya za ku zo wa sihiri ya za ku zo wa sihiri gashi kuna gani a gani mutum kawai sihirce ku ku bi shi makaryaci ya muku walwala kawai ya cuce ku haka sihiri yake shi sa Allah ke wa ayyunan nasi wasu tarhabuhum wa ja'u bi sihrin nazim saharat Musa saharu ayyunan nas idan mutane suka musu walwala wasu tarhabuhum suka kara da tsoro domin tsoro ya shigo shikenan sai kaga abu وجاءوا بسحر عظيم الله يجي سنزو da wani sihiri mai girma amma mai dibara ce dibara inna ma sana'u kayda sahir wa idha hibaluhum wa annaha Musa da suka yi wannan dibara sai ga igiya ne aka saka ma za'abak sai tana har shi Musa sai tsoro zaiba sihiri shine sihiri wayo a maka watan basira shi kawai amma ka ce sahir yana bayarwa yana hanawa yana azurtawa yana talautarwa yana kashewa yana rayarwa yana ba da mulki yana kwace mulki a'a to ina rabbul alami duk me wannan imani fa kafiri ne gara gara abu lahab da shi domin abu lahab yana da wayo shi abin da ya same sai annabi dan wancan zai fi shi falala ne amma kai wannan mushriki a qur'ani Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa taghut yu'minuna bil jibti wa taghut Umar bin Khattab yace al jibtu as-sihr wa taghut shaytan duk wanda ya imani da sihiri ya imani da jibt kafiri ne wannan shine an mujahid wa sha'abi an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ashari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salafatun mutane uku la yadkhuluna al-janna ba za su shiga al-janna ba su mutane uku mudminul khamr wanda ya mai da giya ruwa bai iya yi sai da giya shi ba magana shiga aljanna domin ma ya za a yi sallah wa qati'ur rahim mai yanke zumunci da yan uwan shi ba ruwan shi da yan uwa hadin ya aure mata ba ta son su wa musaddiqun bis sihir wanda imani ya gaskata sihiri an rawaito daga wani sahabi Abu Sa'id al-Khudri Sa'id al-Khudri shi ma yace manzo Allah yake la al jannata sahibu khamsin duk ma'abocin abubuwa guda biyar ba zai shiga aljanna ba mudminu hamrin wanda yake ya mai da giya ruwa ya dogara akan ta bai sai da giya wala mu'minun bi sihrin hakanan duk wanda ya imani da kowane irin sihiri domin nafsa annafi ba'da nakira ta ummu wala wa rahim haka nan mai yanke zumunta wala kahinun haka nan boka wala mannan wanda in ya kyauta kullum sun ka mutane gore an rawaito daga Abu Hurairah kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan aw arrafan duk wanda ya zo ma boka kahin arraf mai cewa ga gaibi abun da zai faru kahin kuma abun da ya faru fa saddaqahu bima yaqul kuma ya amince ya yarda da abin nan wannan ya san gaibu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafirta da abin da aka saukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina halin musulmi yau kufaru quraish sun fi manya manyan malamai a cikin musulmai wa'ansu manyan malamai su ne suke yurawwijuna hadhihi al-akadib wal kufr wash shirk manyan malamai kaga mutum da gemu da komai da tafaha da wani buzu da wata shi abin da mai da suna mannan eh, eh, eh, ramal yashi yana dugan ƙasa wai shi yana ja muku tazaha ko yana kiran wani su suraye wai sunayen aljannu yana mu'amala da ruhanai ruhanai wai ba shi ruhanai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah ya hore wa aljani babu wannan sai mutum ɗaya tak cikin bani adam mutum ɗaya shine annabi suleiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah wani ifrit min jin yake so ya hana shi bata mi sallah yazo da shu'la kamar haske amma sahabbai na sallah bayan annabi ba komai ba su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ba gani aljani duk wanda ya ga aljani shafi yace kada a karbi da shi domin makaryaci ne kazzab annabi sai aka ga yana kokuwa da ya sallame sai ce wani ifrit mai aljinni su ina su yanke min sallata fa amkana millahu alaihi sai Allah ya bani iko akan shi na kama shi Allah amkana millahu ba na bi karfin shi ba yace sai na tuna addu'ar dan uwana Suleiman da ya tuna addu'ar rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di domin suleiman ya roƙi Allah ya bashi mulkin da kada ya ba kowa da Allah ya tashi baki mulkin sai birkice mishi duniya ma gaba daya ba yadda aka santa ba akwai tabi'a in an ce tabi'a abin da yake tabi'a matsalar in ka saki abu kasa zai yi shine tabi'a abu ka saki abu ya kasa shine tabi'a to amma aksin tabi'a shine ka sake shi kuma ya sama annabi suleiman da ya nemi mulkin da ba wanda zai samu sai Allah ya birkice tabi'a kawai yace gashi nan kai da kake so tururuwa na magana yana jin ta hudu hudu yana magana yana jin shi duk an birkice mishi tabi'a iska ta dauka mishi ko aiki iska cin ta dawo kamar yadda ake jiragen sama sannan kuma Allah ya hore mai aljannu kuma Allah ke tsare su shi ma Suleiman ba wai dan Suleiman ba Allah ke tsare su ce yaushe wani zai zo yana da ruhanai sai ka zo kai kuma takare kana neman abu zai amfani da ruhanai a baka gashi nan manyan malamai suna tsoratar da mutane manya me su murkuta ayoyin Allah amma ga ayoyi na muhkamat bayyanannu hadisan manzo Allah bayyana nu komai su bar bayyana sai su je musu shabiha fa amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna wa ibtigha tawili sai su bi musu shabihat wani ke ga mu wani dan wani a Riyadh suka cuci wani wai shi wani ne yake so a hada shi da aljannu shi an shayo daren shi an shayo daren shi ya bada kuɗi yana so a mai wani aiki sai a yaudare shi a ci kuɗin shi kuma abun ba zai faru ba shi yanzu abin da yake so a haɗa shi da aljannun ya yi magana da su kai tsaye kun gana da ɗan wayo ko tunda yana so ya cire 419 a cikin al'amarin shi kenan wayannan da suke dabarar nan fa 'yan najeriya ne 'yan najeriya domin su ma can suna da imanin wannan shirmen duk tauhidin su bai kare su daga fahimtar wannan khurafat ba shikenan aka shirya da mutum ya bada miliyoyi za a yi za a ga aljani suka damun eh, gefen riyad sahara da abin nan daji ba duwatsu suka ce to da daddare ne za a gani kasa zinuwa ga ganin su da rana aka shirya da shi su kuma yayan nan kun san irin in ana wasan al'adu akwai wasu ƙabilu za ku ga mutum ya hau kan sanda dogon sanda mutum ya hau yana abubuwa yana rawa yana komai yana tafiya kan sanda gwangwala ko sai suka ɗinka dogon wando dogon wando daga can mutumin har ya rufe sandan gaba ɗaya kuma fararen kaya sai samu ta icenya ya zauna kan icenya cikin duhu an zo da mota da tosila da an zo da balarabe yana so ya ga aljani ya gaya mai abin da yake bukata kenan da suka zo sai dan koren sai ya zo aka haska amma da ya fara haskawa sai ya fara haska daga kafa ya haka yana sama da shi mutumin nan da ya gani ya kusan suma ya juya ya ce mu tafi mu tafi mu tafi shikenan shikenan zan ba ku kudin ku yi mun zan ba ku aka tafi da shi ya kasa ma tsayawa ya ga aljani balle magana da shi ya yadda akwai su ne ya ce wannan mutumin haka suka dinka tatsan shi aljanin nan da ka ce a gan shi ya zo ka ƙi magana da shi ya ce ka kawo kaza sai a kawo aka dinka tatsa mutumin wanda bai jin tsoron Allah sai ya ji tsoron shaidan ya bauta wa shaidan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum duk wannan ayoyin Qur'ani duk abubuwan da aka muna nan bai isa mutane ba a sai su ji mutashabiha sai su bi shaydannin mutane suna tsoro Allah ya shirye da mu saboda haka kafiran Makka in dai suna son su lalata annabi sai su ce sahirun to malam yace fattahidu qismani tauhidi iri biyu ne at-tauhid al-uluhiyya wasani shi na biyun nan lam yakun mahalla inkarin jiddi min al mushriki akwai al'awwal a wurin ku ni wasani a'a wannan gairu mu'tamad duk me wannan in ya ji ana magana kawai ya jira mu wasani shi ma'ana ai an gyara ai an kuskure ne wasani lam yakun mahalla al inkari jiddi an ce malik ya yi tauhidi iri uku ba iri biyu ne wani za ka ce su uku wani ma har hudu tauhidul uluhiyya ko ka ce mishi a ilahiyya shine asah ya fi yafi akan uluhiyya domin magana la ilaha illallah to wasani shi wannan na rububiyya cewa Allah huwa rabb wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah mushrikai in kace wa halitta samai da kaza su Allah ne shine laisa laysa mahallal inkar ba wani mai inkarin shi a jiddi inkarin na gaske sai dai eh, min al-mushrikin daga mushrikai fa hum kanu ya'taqiduna wujudillah duk sun akwai Allah walakin kanu yushrikuna ma'ahu su dai matsalar su suna yi ma Allah kishiya suna mai abokin tarayya ma'ahu tare da shi arbaban alloli abinda suke cewa suna yin abubuwa su ma da man rab wa arbab ya tawajjahuna ilaihim suna zuwa wurin su bil ibadati suna musu ubada, wato suna kusantan su suna karkata zuwa gare su bil ibada da ibada imma me yasa suke bauta musu liqarribuhum ila Allah zulfa ko dai suna kusantan su ne dan su wayannan kananan allolin ko salihai su kusantar da su zuwa ga Allah kusantarwa kama qalu maratan kamar yadda suke cewa lokaci wa imma koko لأنهم يمثلون قوة من قوى الله الكثيرة أي الله نادى قرفي إلي إلي دبن دبن وإنن سنة سنة سنة مثال قرفين الله مثلا قرفين سو قرفين هشي قرفين ruwan sama قرفين كذا alloli irin karfi ne na Allah kowa to in sun ce ga wani gunki shi wannan gunkin gunkin matsalar ruwan sama ne wannan gunkin samun yaya wannan gunkin to kama ya ta da ma'adar mashirki na kamar yadda wayansu mashirkai suke imani wannan kadimar hadisan tun da har yanzu har yanzu akwai wa huwa nafi tauhid al-uluhiyya shine wato kore tauhidi na uluhiyya فقال فإلى إثباته أشار بقوله to Allah nan yana so ya nuna muna tauhidin rububiyya ba abin ya halitta komai shine Allah ke so inna rabbakum allazi ba wanda ya halitta inna rabbakumullah ubangiji shi ne Allah Allah zai khalaqa samawati wal ard wanda ya halitta sammai da ƙasa fi sittati ayyamin cikin yini yini guda shida min ayyamid dunya ai cikin yini na duniya ai fi qadriha wato a kwatankwacin yini na duniya guda shida Allah ya halitta halittan shi da annahu lam yakun samma shamsun domin lokacin ai ba rana tunda an ce khalaqa samawati samawati shams tana cikin duniya ne eh, wala qamar ba rana ba wata walau sha la khalaqahum fi fi lamha da Allah ya so kuma zai iya halitta wayannan sammai da ƙasa kaman kyaftawan ido wal udul anhu amma Allah ya ki cikin wato kyaftawan ido li ta'limi khalqihi at-tasabbut domin ya koya ma halittun shi cewa dogewa da tabbatar da abu kuma a tsaya a shi a hankali daki daki ya tabbata ba a yi sauri da garaje ba garaje baya cikin baya cikin sunnan Allah to nan da yake a fi sittati ayyamin mala yace min ayyamin duniya amma ai fi qadariha wato Allah ya halitta sammai da ƙasa cikin kaman yini shida na namu wato a yanzu in awa za ka yi sai ka ce 24 24 24 sau shida shi zai baka cikin awoyin da Allah ya halitta ƙasa shi kuma wannan nassi ne yake cewa خلق السماوات والأرض في ستة أيام ستة أيام وإن سيني قدا شدا ما عندي تنسو با وندي سيني kuma yinin nan yakan bambanta Allah wani wuri yake cewa yadabbiru al-amra min as-sama'i thumma ya'ruju ilayhi min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun yudabbiru al'amra min as-sama Allah na dabbara al'amari min as-sama'i zuwa duniya sannan al'amarin nan summa ya'ruju ilayhi al'amarin nan ne zai tashi yana ruj yana tafiya sama cikin shekara dubu wanda ku kuke kidayawa to nan Allah ya nuna muna al'amarin shi ya aiko shi duniya in ya zo duniya kuma ya koma zai koma Allah cikin shekara dubu wannan san shekara dubu tamu ce kenan so za ka iya calculating har zuwa second har millisecond za ka iya sani nisan tafiya to amma kuma mala'iku in suna uruj nasu تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ملائكة سنة عروج بأمر با ملائكة سنة عروج والروح جبريل شيما kafin su kai wurin ubangiji sai sun yi shekara dubu hamsin me nuna muna a'a umarnin ubangiji umarnin shi ya shekara dubu daya mala'iku da ruh su shekara dubu hamsin wannan abin da ya koya muna ashe zamanin nan zamanin nan nisbi zamani lokaci nisbi me nisbi ba wani abu sabit ya danganta ba wani abu tabbatacce ya danganta daga me ake magana in al'amari ne nashi daban in mala'iku ne nasu daban in jirgin sama mu nashi in mota ce in kai ne kowa da nashi zamani kowa da nashi zamani to abinda ilimin dan adam kada mu rena dan adam Allah ya bashi ilimi wa allama adam al-asma'a kullaha don mai rena ilimin adam ubangijin da ya halicci dan adam yake renawa Allah ya sauko mu a duniyar ne yace khulafa inni ja'ilun fil ardi khalifa mu ne mu zauna khulafa in Allah duniya dan mu adalci kuma ya bamu ilimi duk wanda ya inkarin ilimin dan adam kuma shi wannan wani Allah yake inkari وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ba wani abu a cikin duniyar nan kawai din nan dan adam ba zai iya gani ba ya gane babu shi ba ma ya gani ya gane ba ya sakhara shi yayi yanda yake so da shi sai dai lokaci ne yake kaiwa zai kai wani lokaci za a kai lokaci hatta zanna ahlu annahum qadiruna alaiha ataha amruna za a zo lokacin da dan adam zai ji ba abin da ya buwaye shi zai ji kawai shi kanshi ma ya zama rabbul alamin to nan ne sa'a za ta zo ilimi ilimi ilimi dan adam yanzu corona ta zuza an ganta an ganta an san danginta da aka ganta an ganta sosai ga ta nan ido bai ganinta amma an ganta da aka ganta sai aka ga danginta corona ai corona sunan danginta ne kamar a ce maka hausawa ita kuma covid kamar a cewa tanawa sunan rena <laughs> ni ma baka ne ne ai kano aka yi ne corona an ganta kai ba corona ba atom shi ba iya gane shi amma da lissafi dan adam ya iya ganewa akwai atom zarra zarran nan kuma da lissafi ya iya gane shi ma wasu abubuwa ne suka haɗu suka proton electron electron shi ma wasu abu dan adam ya gane yana Allah ya bashi basira nafiza me iya shiga cikin abu kai dan adam ya gane a ah, akwai karfi ciki a cikin atom din nan to in na fasa shi fa wuta da haske duk za su fito faka shine nuclear ai duk dan adam Allah ya ba shi wannan to haka Allah ya ba dan adam fahimtan a ah, wannan duniyan nan fa ta yi shekara miliyoyi tana warwarewa tun daga kanata rafa'an fa fataqnahuma tunda fataqnahuma zuwa yanzu dan azam kamar yanda ya gane wancan da kaifin basira ya gane miliyoyin shekaru da abubuwa suke warwarewa har suka zo yanzu duk wannan basira ce duk ita ce to dan adam ya gane zamani zamani nizzi shine relative shi da aka samu bai hudi Allah ya bashi fahimta da basira sai wani theory of relativity cewa komai fa nisbi ne ba wani abu sabi mu kuma Allah ya gama Allahu wal haq Allah ne kadai sabi gaskiya komai kamar inuwa yake kafin shi na nan theory of relativity tana nan cikin Qur'ani amma ba mu gane ba zamani relative ne to akwai abin da ake kira gravitational singularity ko space time relativity zamani da wuri da sarari inan da kuke gani wuri kamar nan kaduna ko duniyan nan ko wani wuri ne mahal sannan zamani dare da rana shekaru akwai wani tsananin gudu in mutum ya kai shi da sarari da lokaci sai su haɗe su zama su riki ba wuri ba zamani ba wuri ba zamani abu zai zama cik da mutum zai iya tafiya irin wannan gudun da zai kai gudun hasken wuta da a ce zai dawo duniya mutanen da ya bari sai ce ina wane ina salisu west master ina imam ina mala yawo sai a ce kai na mutane a shekara dubu kaza dubu ɗari dubu kaza sun mutu sun mutu tuntuni to ai ne kamar kyafta ido mm, don ka kai speed of light relativity wannan an gane shi amma abin da yake son gaya muku ina yin wannan ilimin ne don akwai ba wai mu ne kaɗai ba eh, yan najeriya ko don ina yi da hausa ba don mu kaɗai da bane za mu fahimta duniya an kai wannan ilimin to mu gane allah tuntune ya nuna mana zamani zamani nizbi ba tsaye yake ba yana karuwa yana raguwa yana yana cewa har zai zama cik tsaye da shi da wuri duk su cik faɗi kun ga inda Allah ke muna wasu ake fa muna aljanna ba mutuwa ciki din din din din din abadi ai kowa ya gane ba tsufa Allah shirya da saboda haka a Allah ji kamar Allah zalika mablagahu min al-ilm wato sittata min zamanin da Allah yi wani zamani ne sai mu san cewa duniyar nan ba an yi ta bane gata nan kawai sai da ta dauki zamani a hankali a hankali Allah sabo yana da hankuri ba kamar mu insan ajul sauri gaggawa to Allah ya haka ne litasabbut domin komai ka yi shi a hankali daki daki illa bi iznihi ko thumma sawa ala al-arsh wata kuma matsala bayan Allah ya halitta sammai da ƙasa cikin yini sannan sun mantawa alal arsh sai daidaita akan al'arshi thumma at-tarahi to wannan al'arsh tunda Allah ya halaka samawati wal ard wa kana arshuhu ala ala al-ma wani wuri Allah ya nuna a'a al'arsh yana nan kafin samawa kafin samai da ƙasa kuma nan ba ya ce wai sun mu halaka arsh ba ne wato al'arsh tana nan a farkon al'amari akwai wani sahabi eh, ibn hussein amur bin hussein ya ce na zaune mutanen yaman suka zo suna tambayan annabi abubuwa sai annabi ya ce suka tambaye shi ya farkon al'amari ne yake sai ya ce farko allah ne shi kadai allah ne shi kadai kan al'arsh sannan ya fara halitta mai yana a wannan magana sai wani mutum ya zo ya ce mai kai ga raƙumar ka can ta gudu sai ya bita ko da bita ga ta bisa can gashi bai kamo ta sannan kuma gashi ana magana mai daɗi yadda yake so san farkon al'amari ya tashi bai san ƙarin yana ƙara labarin ba wato ilimi ne ba wanda ya san shi sai Allah da ya yi mu ya yi halittun shi al'arshiya take amma dai ita ce mafi girman halittu amma bai cikin halittun sammai da ƙasa su ma sammai da ƙasa ƙarƙashin al'arsh take kuma al'arsh yana kan ruwa saboda ta maganan al'arsh da ruwa suna nan kafin sab'a samawat kuma Allah sun mustawa sai daidaita akan al'arsh yaya ya daidaita ka tambaya ma yaya Allah ya yi da wannan tambayar kanta bid'a ce ka tambaya ma yayi istiwa'i a ce domin me an san me istiwa'i ya daidaita amma duk wata sifa Allah ba ka iya sanin yadda take ba ka iyawa duk tunaninka ba ka iya sanin sifa Allah domin sai ka san abu kafin ka san sifa shi to shi kanshi baka san shi ba balle wani irin sifa kake nufi shi yasa in sifa ta zo ta Allah ka sallama kawai Allah ya daidaita kan al'ash yana zaune akan al'ash ya daidaita akan al'ash yaya wallahi ba mu sani ba kuma dole ka imani akwai al'as kuma dole ka imani akwai ruwan dole ka imani kuma akwai saban samawat amma saban samawat ba mai ba mai shakka ai amma ba da sifan Allah domin haka libe ya dauka shine masu science suka ce ah to ai in mun ce um, state of space time singularity da yanayi da zamani su haɗe wuri ɗaya ai shine state of big bang kafin big bang haka duniya take tana dunkule don ba sarari ba zamani before the big bang ya ce all our physical law duk iliminmu na na science dukan shi laws dinmu action and reaction are equal and opposite menene me dukkan shi duk laws dinmu suna aiki ne after the big bang amma before the big bang we don't know the physical laws that was controlling matter or the eh, ba mu sani ba ba mu da ilimi science zai gaya maka ba mu da ilimin me ke faruwa kafin big bang ba mu da shi kuma ba da za mu sani science yake ce maka ba mu sani ba to yau sai wani ya ce maka a ah, ya san abin da yake faruwa ba wanda ya sani sai Allah saboda ka abin da muke gani abin da muke iya gani nazari da ido a gwada shi ne kawai muka sani shi kuma wani ɗan ɓangare ne ɗan ɓangaren ilimi Allah ya bamu amma sirrin halittu yana cin wurin Allah saboda ka ba a tawilin sufa Allah ya yaliqu bihi shi yasa Allah annabi malam yace nan daidaita da ta dace da Allah yudabbirul am Allah na juya al'amari bayin khala'iq tsakanin halittun shi ma min wani ma min wannan min din nan za'ida ce domin ka cire ta ma amma anan na nan ma min shafi'in yushfa'u li ahadin babu wani ma nafi shafi'in nakira wan nakira ba'da nafi ta'ummu babu wani mahaluki shafi'i wanda zai ceto yushfa'u li ahadin yayi ma wani ceto illa min ba'di ibnihi sai Allah ya bada izini raddun liman ya'budu ghayra Allah wannan radi ne ga wanda ke bauta wani ba Allah ba yaz'umu kuma yana rayawa cewa annahu yashfa'u lahu zai mishi shafa'a wato zai mishi ceto lianna haqiqatu shafa'a domin ainihin shafa'a ta gaske ko haƙƙin da take lil azin ga mai izinin ne ke mai ba da izinin ne fa talabuha saboda ka neman wannan shafa'a minhu daga wanda ke bayar da ita da ke ba da izinin lazim ita ce ta lazimta ba wurin mai yin shafa'a ba wurin saboda ka wannan abu ya tabbata akwai shafa'a eh annabawa na shafa'a mala'iku na shafa'a mutane shuhada na shafa'a ko salihai uwaye kowa na shafa'a da yawa kowa na shafa'a amma illa bi izini sai da izinin Allah sai Allah ba da izini in Allah bai ba da izini ba to ba wanda zai maka ceto kowaye sai yasa inda Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk mai shirki mai yadda da sihiri boka mai bauta gumaka mai yadda akwai wani wanda ya san gaibu mai bin tsibu irin wayannan duka Allah bai gafarta musu har abada kuma ba mai iya tunkarin Allah babu shi la mala'ika wala nabiyin wala salihin wala wani ya tunkari Allah game da shirki babu ba mai tunkaran Allah da shirki saboda haka dole mutane su bi shirki kuma ya tabbatar da akwai shafa'a kuma ya tabbatar sai Allah ya ba da izini kuma ya nuna kenan akwai wata nabin da mutum ya yi babu shafa'a ba mu iya ceton ka wurin Allah babu shi saboda ka mutane su kiyaye kada su ce a'a mun je wani zai mana shafa'a mun je Jesus will save us Jesus yana da matsayi kuma shafa'an nan bayan kowa ranar tashin kiyama kowa zai shafa'a amma li ahlil ma'asi banda mai shirki kowa ya shafa'a ya eh, kowa ya ƙare nashi shafa'a kowa ya ƙare kowa ya fito da wanda zai fitar amma banda mai shirki sai Allah shi ma ya nashi shafa'a ta ƙarshe bayan ta wanda aka bari shafa'ar Allah ba ta yi ba to wannan ya tabbata a wuta Allah tsare mu eh kan ji al'amura don Allah ya tashi shafa'a ba wanda zai rage sai wanda ke wa Allah shirki a wutar jahannama sai Allah ya sa kadam kafa a cikin wuta domin fa'inta don ta tsuke ba wanda kuma zai sake shiga ba wanda zai sake fita Allah tsare mu Allah kada ya sa mu cikin wutar jahannama balle ma wai mu nemi shafa'a ya Allah shafa'a shine ceto neman ceto zalikum khalaiqil mudabbara wa'annan halittu wanda Allah ke jujjuya su eh, zalikum Allah al-mudabbir khaliq mudabbir wannan Allah wanda ya halitta nan mudabbir wanda ke jujjuya Allah shine Allah rabbukum ubangiji ku saboda haka fa'buduhu wahdahu shine tauhidul uluhiyya nan halittan tauhidul rububiyya bauta mishi shine tauhidin uluhiyya saboda haka ku bauta mishi wahdahu shi kadai afala tadhakkarun shin ba za ku tuna ba idgham ta'if al asl fi fi zali tatadhakkarun ne zaka ce tadhakkarun wannan ubangijin ku shine kaɗai za ku bautawa shine wanda ya halitta sammai da ƙasa saboda haka wanda ya imanin akwai wani yana iya halitta wani abu ba Allah ba wannan yana da matsala a tauhidin rububiyya da ana tsammani mushrikan makka shi matsalar su ba tauhidin rububiyya ba don kace waye sama zai Allah waye kasa Allah waye kaza Allah Allah ke komai matsalar su wurin uluhiyya fa abuduhu nan ne sai ce ha muna bauta mishi amma sai mun bi ta wurin su salihai shine matsalar shine shirkin ai sun hada Allah da wani shin Allah bai san al'amarin su bane sai sun sai sun bi ta wani wuri shine matsalar su ga munnan quraish shine matsalar su to yau matsalar mu fa ba uluhiyya ba kadai har da rububiyyan domin akwai wani na tsammani akwai mai halitta akwai mai kashewa Allahu yuhi, wa yumi a'a wani na kashewa wani an yanka in yayi kaza zai dauko abu a kulle a wannan zai zai kashe mutum zai kashe mutum an je kabari aka bude wani wani mutum ne mai mai gadin kabari a nan Kaduna sai ya hango mutum mota ta zo cikin dare wajen karfe daya a ce wata mata ce ta aiko ta. sai ya zo ya je ga wani kabari ya buɗe kabarin ya tura wani abu a ciki sai bi shi da ya bi shi ya gudu ya shiga motar amma sai gan shi da mata aka zo ya bude ga takarda da sunayen mutane da wasu abubuwa na tsafe-tsafe na kashewa ne na kaza wannan kafirci ne kai dama kafirci ne kai dama wani zai kashe wani kafirci ne zama ne a to ai gashi tan ta ai an ce an yi ma annabi sihiri kowane ne ka tambaya sai an yi ma annabi sihiri waye ce zato ake yi zato ake yi kuma abin da ake zaton ma bai fita daga ka'idar abin da muka ce bai yuhayyalu ilayhi min sihiri ma annaha tasa bai fita daga wannan ba kuma akan shi ne bukhari ya rawaito hadisin wanda maliki ya kirgo to shi dan ya san shubhan da ke ciki la yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ba za ka hada fiqhun malik da irin su bukhari da ba ba kaman kaman taurari ya kirwaito shi mutumin madina malamin madina ilimin kofar madina ta hannunsu sai a ba za cikin mawata ba shakka ake yi sufyan ibn uyayna da ya rawaito shi yace in kana haka za fa hadha ashaddu ma in ma har har ya kasance an mishi duk iyakan iyakan sihiri kenan to ina maganar sihiri ya kashe shi me aka ce annabi yake yi da wani abu yake zo ya zo ma matan shi matan in ya zo sai ya je kamar bai je ba ko ya mance ya zo matan shi yana mancewa ne kawai magana zuwa mata shi ne wani haza shaddu ma yaku in kana hakaza to ina maganan a kashe mutum a kwace wannan a kawo wannan ina wa ya ce haka wani malami ya ce haka to duk wanda imani da sihirin nan da ji tsoron Allah fa'abudu saboda ku bauta wa Allah shi kadai ku yi tauhidin rububiyya ba mai halitta ba mai kashewa ba mai rayuwa ba mai bayarwa ba mai hanawa babu mai yin komai ba mai cutar da kai wani abu sai abin da Allah ya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 jiya wasu yau da safen nan mana roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu zunubansu Allah ya sa an kulle dukkan ƙofofin wuta ba za su Allah ya sa ƙofofin aljanna nan da aka buɗe Allah ya sa su shige ta mu kuma Allah ya kyautata mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wa'anda suke cikin halin kakanaka ya Allah karo da musu waɗanda suke cikin hali na kunci muna da son Allah madaukakin sarki ya yarwata musu mata masu juna biyu Allah madaukakin sarki ya sa su haife lafiya muna da son Allah madaukakin sarki ya zaunar da ƙasar mu lafiya wannan masifa wannan cuta da ta addabe mu muna da son Allah ya kawo mana